Ahora sí. Mal de amores. Uh, eso. Mal de amores, mal de amores. Hey. Dice así. Mira que te estoy mirando, mira que te estoy pidiendo que me digas hasta cuándo me vas a tener sufriendo. Mira que te estoy mirando, que en el cuerpo estoy sintiendo, poco a poco penetrando el dardo de tus sentimientos. Dime que no, dime que sí, dime que sabes que te estoy queriendo, dime que sí, dime que no. que no sabes tú que vivo padecer Mal de amores, mal de amores. Es una fiebre que te quema el alma, que te causa muchos dolores. Mal de amores, por ti, mal de amores. Solo segura es aquella que quieres responde a tus ilusiones. Lo digo allá, lo digo ti ya lo ves de la mano. Arrepiento, ¿qué quieres tú? No soy así. Déjame que llore por tu mal amor Escucha que te estoy rogando, entiende lo que estoy viviendo. Cuánto seguir anhelando que me quieras al momento. Yo voy a seguir tratando, yo voy a hacer el intento hasta que tomo rodando. Se me escape con el tiempo, dime que no, dime que sí, dime que sabe que te estoy queriendo, dime que sí, dime que no. Mal de amores, mal de amores. Es una fiebre que te quema el alma, que te causa muchos dolores. Mal de amores, por ti, mal de amores. Solo se curas aquella que quieres. Responde a tus ilusiones. Lo digo allá, lo digo aquí. Ya lo ves, de nada me arrepiento. ¿Y qué quieres tú? soy así. Déjame que llore por tu mal de amores mi mambo Mal de amores, mal de amores. Es una fiebre que te quema el alma, que te causa muchos dolores. Mal de amores, por ti, mal de amores. Solo se cura aquella que quieres. Corresponde a tus ilusiones. Lo digo allá, lo digo aquí, ya lo ves, de nada me arrepiento. ¿Qué quieres tú? Que se escuche bien fuerte, ahora vamos a cantar todos. Mal de amores, mal de amores. Bueno. Bueno, bueno. muchas gracias por venir. ¿La están pasando bien? No escucho, ¿la están pasando bien? Bueno, nosotros estamos pasando mejor que ustedes, porque estamos muy contentos de que ustedes nos hayan venido a ver. Así que muchísimas gracias por haber venido a toda la gente, a ustedes, a ustedes y a todo el país, porque este DVD va a estar en todo el país. Así que muchas gracias. ¿eh? Seguimos de esta manera con los muchachos que dice...